Dođeš kući, otac još mačnu pukne jedno. Kaže, što zalazi sa starijim, sa jačim? Ili ti si kriv, tebe okrivi. Dijete je ponižen. Ili otac treba da brani čast svoju. Od bilo koga, nije bitno u to muslima, ne muslima.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 Jer, jer tada, znamo mi, jel kad dijete vidi žišku, njemu se sviđa, ono ide tamo, ide da uzme tu, da dohvati tu žišku. Boja, svjetlost, hoće, ti njemu pričaj, prži, e, vatru, onaj, e, znači, žeravicu, jel? I ono ide da, da, da uzme tu govorimo govori mu nemoj, nemoj, opržiće se. Ma džaba ti njemu govoriš. Dok se ne oprži, <laughs> ona, neće. Kad se oprži, viš neće nikad prič parati. <laughs> tu, E to je te, dakle, ona tada hoće samo da kroz osjetila svoja, da, to, da, osjeti sve one stvari koje, se, njemu nudi.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 Sto, što? Kad jedini ja ne znam slova, sva djeca znaju slovo. Ja se toliko naljutila, teško mi je bilo. I prvi roditeljski sastanak, kad je bio, ja nisam htjela da se predstavljam da sam ja sad ono, da, je, da ne bi od nas bunila tu učiteljicu, da joj njoj kažem da sam ja profesor, doktor, e, na, da na fakultetu, to nije bitno. Nego ja nju pitam, zašto ste kaznili moje dijete, poštovana učiteljice? Pa kaže, meni je čudno kako vaše dijete, ne, sva djeca znaju slova, a, a onaj, a, a vaše ne zna. Mislim, pri, nekako je logično da sva djeca nauči svog požušku.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 Zato trebamo taj period koristiti ali na pametan način. Ne nekako uh, optereti dijete time. Ne mislim sad batinama, znači neće ga niko tjerati batinama. Ali ono hoće, svaki roditelj žudi da mu dijete uspije. Ali što više je da sada, da nauči na pamet Kur'ana, hadisa, eh, lijepih nekih stihova i tako dalje, onaj, eh, sve ono što, od, čega, će se okoristiti, da se razvija njegova memorija.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 Još voli kad ima gosti pa da, pa da, te, da pa uzme stvar pa je gazi nogama, jel da? Gazi vrišti, no, ti, ti bi rekao da, ga, da, neko udara toliko da nije mu ništa, nije mu ništa.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 ali šta, nešto se malo desi i rasklima se točak od ovog jednog, onda ono uzme od, od, ovog drugog. Samo ako je malo, ako je bolja igračka. Na. Pa već imaš, imaš istu takvu igračku, ne možeš njega biti.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 Zatim sjetimo se kako se Selem priča o, o, Ajiši priču, kao svojoj suprugi. I kaže njoj, ma, da se nadovežemo na ono o braku kad smo govorili, Aiša, ja sam prema tebi kao Ebu prema Ummu Zer. Bio je neki ebuzer Zer davno u nekom, u nekom, u nekom periodu, nekom dobu. E, ima jedna priča arapska, Znači, okupili se žene, znate kako žene ono znaju, da, zasjednu i pričaju o svojim muževima. I, sve su to u stihovima, to je izvanredna priča u stihovima. To je onaj, tako lijepo, ispričana priča. Kako se, kako, šta, koja osjeća prema njemu i zbog čega, zbog čega to. I većina tih žena, nije desetak bilo, većina tih žena ispričala sve loše zato što se loše, muževi ponašaju prema njima. Ali kad je došla na u muzeu, ona je tako pohvalila svog muža Ebu Zer, ni mu mahanu nije našla. Ni jednu mahanu. I pazi, to se kod Arapa prepričavalo, to u tom iz generacije, i poslanik sa selem čak kao poslanik kaže iši ja sam prema tebi, kao što je bio Ebu prema Umu Kaže Aisha tema ta'ala, vallahi Allahu, poslaniće ti si prema meni bolji nego što je bio Ebu prema Umu Znači, onaj, e, te, priče ostavljaju, ostavljaju traga.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 Kaj, kažem poslanić Selem, ko nema milosti, ni prima njemu se neće milosti. Nisi ni ti zaslužio milost ako ti nisi milost prema svom, prema svom djetetu. Dakle, čak su muslimani u vrijeme poslanika sa selem igrom učili djecu da posti.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 A Iša priča da je poslanik Selem kod nje zatekao tu lutku, dakle, na kojoj su, na koju su čak bili oni, e, kada je pojedno došao kod nje, u njenu sobu i vidio, od, kada je ugrnuo njenu zavijesu, gdje je igračku, na kojoj su bili oni konji e, sa, sa, sa krilima, pa je pita šta je ovo, kaže igračka.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 Dakle, kad dijete podučavaš namazu, ono kasnije postaje običaj. Malo prije, smo govorili, o tom. Žene u vrijeme poslanika sada dovodile su djecu u mešćin. I niko se nije bunio, ko što se mi danas bunimo. Dovodili su u mešćin.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 Kaj htjela sam mu dati kaj datum, burmu. Kaj tako mi Allaha da si ga zvala samo onako. A pa, pa mu ništa ne da. Kaj to bi kod Allaha je upisano kao laž. Iako je to bezazleno, jel? Roditelji često ponavljaju, hajde dijete privući, samo da, ga, da, da dođe, da, da ga zovni.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 Ne vidiš, koji, ko, koji je jači, pa, pa čemu naginje, kakav sport voli, pa da kasni i da i onda hrabriš, da i bodriš, ali ne da, da to ne prijeđe u svađu ili, u tuč, ali ti si tu. Pogledajte, Hasan, poslanik sallallahu Veselen je izvodio tako Hasana i Huseina da se hrvu među I kaže Fatima na gleda tu. Poslanik se sve navija za, za, za, onaj, eh, za Hasana. I kaže, Hasan će pobijediti, kaže. Kada je Fatima radila, Allahov poslaniće ti kao da više voliš Hasan Huseina. Kad je Fatima, Džibril navija za, za Huseina, zato ja navijam za Hasana. Ne vidi Fatima Džibrila, poslanik sa Selem, vidi kako Džibril bodri, bodri, bodri Huseina da on, da on, da on, da on pobjedi. zato ja, zato ja bodri, bodri Hasana. Ova predaja se nalazi kod Ibn Hađira u dijelu El Isabe Fitamizi sahabe od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala ta hrabrost je kasnije polučila, polučila velike rezultate. Pokazala se mnogo puta. Jedan put je Husein, dok, kad je Omera bio halifa, dolazi kao dječak Husein i penje se na mimber. Jer on je naučio gledati poslanika sada na tom mimberu. I kaže mu, siđi s, s mimbera moga dede, idi na mimber svog babike. kaže a Omer, Omer također odgaja tako, poslanik je naučio kako se ponaša prema djeci. Pa kaže, sine moj babo, nema mimbere, <laughs> ne, nema mimbere.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 Kad dođi kod mene večeras na večer. Ka, kaže mu, kaj doći ću. Ja sam kada otišao i vidio sam pred vratima njegovog sina Abdullaha i, i Muaviju. Oni čekaju kaj, da, da primi Omer. Znači, izun neki sin, treba tražiti izun kad dođe, ako je, on je halifa, njegov babo je halifa.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 Istraumirać, je, a o tome se često puta ne vodi, ne vodi, ne vodi računa. Poslani se šta kaže? Kada nastupi akšan, djecu uvedite u kuću, jer sada šeitina zalazi po zemlji. Kada, za, kada se završi akšan, opet i ako mi potrebe, pustite, pustite.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 Imao dvije i pol godine možda, ili tri. A imao je goluba, imao je goluba koji se zvao Gajr pa mu krepu. <laughs> Taj, taj mali. je bilo mu ga žao. I poslanik sa sebe pazite, on je Allahov poslanik, vođa države, vođa države.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 Da ga malo, šali se sa njim, da ga malo raspoloži. Dijete plaće krepo, krepom, krepom goli, golu. Zatim, ovo za ovu igračku, a iša prenosi se, dakle, vraćamo se na hadis prethodni, kada je poslije se našao konjeti igračke, pitao je šta je ovo, Kakvi su crtežina? Kaj to su krilati konja Allahu poslaniče. Pa kaže, otkud konjima krila Aisha? A isto kaj je Aisha? Ja sam rekla, pa ga Laho poslaniče i Sulejmanovi konji su imali onaj krila, Sulejman ali <laughs> Kaj pa se poslanič se nasmija, tome.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 Allahu, još, je, još nimala uha, još bila, kaže, ona, Allahu, poslije da je živa, ne bi dala za nju ništa, kamo, kamo mrtvo? Ono kaže, tako mi Allah. Kod, Allaha je dunjalu prezreniji nego što je, nego što je ova ovca prezrena u vašim očima.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 Kaže, šta mislite, bi ga bacila u vatru? Kaže, Allahu poslaniče, ne bi nikad. Kaže, tako mi Allaha, Allah je milostiviji prema svojim robima od ove majke, prema svom djetu. Allah je milostiviji prema, svojim od ove majke, prema svom djetetu.